السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث الثاني والثمانون حديث الثاني والثمانون يقول المؤلف الشيخ عادل الحمد وفقه الله تعالى عن يسيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة هذا الحديث لموعظة تومي عليه الصلاة والسلام القوان وابا ونواك لموعظة القوان وابا ونواك أسمى أم ياسر يسيرة لوجنالك كن يا ياكل كيتو أم ياسر رضي الله عنها وكانت من المهاجرات نالكوان منامك ومكة مهاجرة اليقورة كيند مدينة قالت سماء قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألي alitwambia تومي صلى الله عليه وسلم يعني kuwaidhia kuwapa nasiha mawaidha tawjihat na hii ndivyo inavyotakikana kwa الإمام أو العالم أحيانا يعظ النساء أحيانا pia awe mwenye kuwaidhia wanawake kwa sababu wao ndio kiungo muhimu kwenye mujtama akisulihika mama mambo mengi huwa sahali sasa mtume alayhi wasallam alikuwa akihusu mauidha kwao akawaambia alaikunna اسم الفعل عليكن اسم فعل أمر يعني إلزموا إلزموا ndo maana yake alaikunna maana yake nini ilzamu shikamaneni jilazimisheni بالتسبيح والتهليل والتقديس والتخديس وإذو الوصية ونماك ومذكور الله ذكر الله ذكر الله سازوت وليت تسبيحي وليت تهليلي وليت تقديس نمتومي صلى الله عليه وسلم أن حكمة mwenyewe kusema hivyo kwamba mwanamke ajizoeshe ashikamane ilzamu shikamaneni jilazimisheni na tabia ya kumdhukuru Allah saa zote kwa sababu mwanamke maarufu apenda kusengenya apenda kuchochea vita apenda kusema قيل قال فلان كذا فلان كذا فلان امevaa فلان ametoka هذا هكذا دستور النساء na kwenye hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ameonyeshwa jinsi ya kike ndo nyingi motoni alipoulizwa sababu akasema nini katika masala aliyosema lianna kunna tukthirna shakat saa zote shakwa ushtakia hili kishtakia hili kilalamika hakadha tabi'atu nisa penda kuzungumza sasa mtume alikuwa wahusia kihikma kama kuambia msiropokwe sana mkitaka kuzungumza zungumzeni dhikri basi ndo maana yake kwa sababu mwanamume atatoka nyumbani atakwenda kuchuma kazini atashughulika na kazi atashughulika na wale walio kazini hana time ya kukaa faragha kupiga mdomo yule aliye nyumbani ambaye ni mwanamke ndo mara nyingi upata faragha sasa hana shughuli ya kufanya atapiga mdomo na baraza sasa amdhukuru Allah na ya subhanallah yani jambo la ajabu wewe hebu jaribu uzuri wa kuwa wewe saa zote kumdhukuru Allah unajua uzuri wake nini uzuri wake ni kwamba na watu watakukimbia na wewe chunguza ukikaa barazani watu upiga baraza leo sema subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah eh wale watu wote watakukimbia sema bwana tuharibia baraza sisi tuko kwenye baraza ile telete mambo ya dhikri hapa na tasbih kwa hivyo itakuwa dawa watu watakukimbia hawawezi kukuongelesha upuzi kwa sababu anayekutazama wamdhukuru Allah atasema ah huyu si mtu kuzungumza naye bwana boesha huyu huyu aboesha tutafute rafiki zangu wengine kwa hivyo uzuri wa kushikamana na dhikr itakufukuzia watu waovu hawezi kusuhubiana na yeye watu waovu kabisa kwa sababu hawakuzoea wao kumdhukuru Allah wamezoea kusengenya na wao wamezoea dhikrullah basi watakupa nafasi utazidi kuendelea na ibada kwa hivyo ni ngumu mtu kuja kukukatiza kwenye ibada kama hiyo ikiwa umejizoeesha haya wewe keti barazani sema ah ha, eh, nyumbani hajahangia hata mtu ngaka pata kuzungumza naye maboeka mara utasikia hodi meingia oho basi ah msikia kidha msikia kidha ameona kadha hiyo ndio starehe yake hiyo ndio starehe yake ambaye hana faragha hana la kufanya hamdhukuru Allah watamani kupiga mdomo mnyeza ule mdomo ingie mwanamke mwenzake kuru kuru kuru kuru basi hadha lakini lao mtu mutaawid na dhikrullah huwa hata hatamani kuja mtu kumshawishi pale nyumbani nataka kuendelea mwenyewe na askia ladha askia tamu kumdhukuru Mola wake subhanahu wa ta'ala na hawezi kukatika na dhikrullah na anaingia kimuona yeye na tabia ile humkimbia sema ah, hapa utasikia hapa bana ah, nyumba, nyumbani kule kama msikitini ah, yaguluna nisa balaghna hadha sishasikia haya kwa kwamba kule kwa fulana usende kule kama msikitini kama msikitini kama msikitini vipi ukizungumza upuzi ukatazwa na mwenyewe ambaye la la la hapa tutaki upuzi hata kusema watu hapa hapa kuzungumza mambo ya ya khairi akivaa makosa urakibishwa ah ukija hapa uvae hijabu yako sasa huwezi usije sasa huyo kuita msikitini eh yani pahali pana masharia nasallallahu alafia wasalam hakadha balagha alhal alaykunna jilazimisheni bitasbih التسبيح ni kusema subhanallah التسبيح ni kusema subhanallah kwa hivyo mtume wahusia wanawake wasiachilie kilma cha subhanallah subhanallah subhanallah hakadha saa yote watahlili tahlil ni kusema la ilaha illa la ilaha illa la ilaha illa hiyo ndio tahlil na kilma cha tatu aliwaambia wattaqdisi wattaqdisi taqdis ni kumqaddis Allah kumqaddis Allah ni vipi kumekuja uslubu mbili taqdis iko aina mbili kusema imma useme subhanal malik alquddus ndio maana taqdis سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان هكا وكريري أو أسمى كما حديث عائشة سبوح القدوس رب الملائكة الروح سبوح القدوس رب الملائكة الروح imekuja kwenye sujudu na rukuu useme na hata nje ya sala pia hata nje ya sala hiyo ndio kumqaddis Allah kumqaddis Allah ni kusema hivyo subuhul quddus rabbul malaikati waruh au useme subhanal malikil quddus hiyo ndio maana taqdis billahi alayki wewe ukijifundisha tabia hiyo yani utakuwa una time ya kuzungumza baraza ya upuzi hauna hauna na akija mtu akikukata kwenye dhikri utahisi kama utamu fulani umekatika kwa sababu umdhukuru Mola wako unayempenda baada ya kuwahusia dhikr akawahusia na namna ya kumdhukuru Allah namna yake umdhukuru vipi akawaambia waqidna bil anamili na muhisabu kwa vidole kwa hivyo yapendekezwa ukimdhukuru Allah uwe na hisabu idadi hisabu ndio ukichoka ujue nimemsabbih Allah mara elfu moja nimemsabbih Allah mara elfu kumi wa ghairi dhalik wasalaf kanu yaqidun walikuwa kihisabu lidhalik hufidh katika tarjama ya Abu Huraira au ghairu ghairu min sahaba alikuwa fil yawm yusabbih عشرة آلاف تسبيحة عشرة آلاف تسبيحة في اليوم تسبيح الفكومي أبو هريرة رضي الله عنه رضا أولك ونكسم يوبوزي ولا برازة يوبوزي حوالينا هيا مانبوك هوا جوي تسبيح الفكومي زكونا قبل جوها الجزامة utoka هام ya kuzikamilisha hisabu ama هام kuzungumza na ولا wala ولا fulani hii yatuonesha hayatu salaf ilikuwa vipi kwa hivyo ni vizuri kuhisabu ujue kwa siku mathalan mimi naweza uwezo wangu naweza kusabih mara 2000 au mara 3000 kwa siku mimi naweza kusema la ilaha illallah mara 1000 au mara 2000 au ujiwekee hisabu ni vizuri kimdhukuru Allah ujiwekee na hisabu kabisa wewe ujihesabia طيب ndio ina maana kumdhukuru Allah bila kuhesabu haifai la yafaa yafaa waweza kumdhukuru Allah bila kuhisabu lakini bora uhisabu bora uhisabu kwa sababu mtume sallam aliwafundisha wanawake hilo akawahusia hilo akawaambia amri waaqidna na muwe mwahisabu tena muhisabu kwa nini bil anamil kwa vidole tumieni vidole kila mkisabih muhisabu ukimaliza kusabih ujue umesabih mara ngapi mara mia ngapi mara alfu ngapi kisha akawapatia na hikma ya kuwaambia kwa nini watumie vidole wasitumie kitu chingine kwenye kusabbe undhuru hadithi moja tu mashallah imebeba mafunzo kadhaa kwanza wasia wa kumdhukuru Allah pili namna ya kumdhukuru Allah eh yani kwa vidole tatu faida ya kutumia vidole kwenye kuhesabu kuliko kutumia mawe au kitu kingine faida ya vidole nini akasema fa innahunna mas'ulatun mustantaqat hivi vidole kesho vitakuja kuulizwa vikiulizwa na Allah wewe ulitumika kufanya nini maasi ama khairi vidole vitasema la huyu bwana alikinitumia mimi kuhisabia tasbih vitakushuhudia ni katika mashahidi watakuja kesho akhira kushuhudia mbele ya Allah kwamba wewe ulitumia kidole chako kwa kuhisabia tasbih hiyo ndo faida yake hiyo ndo maana masulat zitaulizwa zitasema mustantaqat zenye kusema masulat yani zitaulizwa mustantaqat zitatamka na zitasema kwamba wewe ulivitumia vile vidole kwa kumdhukuru Allah kisha mwisho akawaambia akawapa makemeo mwisho ni makemeo kwa hivyo kwanza ni wasia bidhikr pili ni aina eh, namna kaifiyatu dhikr tatu ametaja faida ya kutumia asabi fi dhikr nne anamaliza na onyo na tahadhari hadithi moja tu undhuru balaghatu rasul alayhi wasallam angalia balagha ya kuzungumza kwa mtume alikuwa nayo alayhi salatu wasalam hadithi moja tu imebeba mafunzo kadhaa mwisho ni tahdhir na onyo akasema wala taghfulna na waonya tahadharini tahadharini kina mama musisahau musighafilike na hii dhikr musighafilike ukiwa wapika ukiwa wafua ikiwa waosha nyumba haikupingi mlimi wake kumdhukuru Allah haipingi huku wapika huku mdhukuru Allah huku wafua huku mdhukuru Allah huku waosha nyumba huku subhanallah alhamdulillah wa hakadha haipingani na kazi zako za nyumbani wala usiseme oh mimi nina kazi la la la, la. mlimi haupingani na kazi zako za nyumbani mbona wengine wakitaka kufanya kazi huwasha ngoma mbona ngoma haikupingi na kazi wenye kusikiza nyimbo mwambie ah hii bwana yani pumbaza kazi za nyumbani yani yani sahilishia nikisikiza hii siboeki napata kufua vizuri napata kupika vizuri wako wengine ni hivyo mbona nyimbo haina pingamizi na kazi yako basi na dhikr aula kumdhukuru Allah ni aula haikupingi zaidi ambayo kwamba haikupingi nyimbo zako unazosikiza <clears throat> wala taghfulna musighafilike na dhikri fatansaina arrahma yani fatansaina asbab arrahma ili mukazisahau sababu za kurahamiwa na Allah ni katika asbabu za Allah kuwarahamu mkimdhukuru yeye dalili hii nini Allah aliposema fadhkuruni adhkurkum mufassirin nasema fadhkuruni yani bilamal billisan nitajeni adhkurkum birrahma Allah sema mkinitaja na mimi nitawakumbuka kwa kuwa rahamu na mimi nitawakumbuka kwa kuwa rahamu kwa hivyo fadhkuruni nitajeni adhkurkum nitawakumbuka kwa kuwa rahamu yani nitawarahamu kiufupi nitawarahamu kwa hivyo ni katika asbab za kupata rahma ya Allah adhikr udhkurullah ukimdhukuru Allah Allah sema na yeye atakurahamu kwa hivyo ukighafilika an dhikr tunsaina an rahma ndo hapa akasema fatunsaina rahma ukighafilika kumdhukuru Allah Allah atakutoa nje ya rahma yake maana humtaji na yeye atakuacha nje atakuacha nje kama alivomsahau kumtaja na yeye atasahau kukurahamu atakuwa yani atawacha atasahau kukurahamu yani atakurahamu atawacha kukurahamu wazi kwa hivyo hii ndio hali ilivyo hii ndio hali ilivyo na Allah subhanahu wa ta'ala kuna sifa zingine usifika nazo bil muqabala yani wewe ukimuonesha hivyo na yeye atakulipiza hivyo ndio maana muqabala ukimuonesha hivyo na yeye atakulipiza hivyo wala haina maana yeye ni mwenye sifa hiyo kwamba ni umwite jina hilo kwa sababu ana sifa hiyo haina maana umwite jina hilo kwa sababu ana sifa hilo hadha huwa Allah subhanahu wa ta'ala sema innahum yakiduna kaida wa akidu kaida kwa ni katika sifa za Allah kwamba iwachimba lakini bisharti mpaka wewe uanze yani. Wewe ukichimba yeye atakuchimba. Kwa hiyo haina maana kwamba ni katika majina yake ni kwamba tumwite mchimbaji. La. La. Kwa sababu hizi sifa ambazo zina mukabala hazisifiki nazo mutlaqan mpaka kwa kwa mukabala. Lidhalika Allah sema nasullaha fanasiyahum. Nasullaha wamemsahau Allah fanasiyahum na yeye akawasahau haina maana tuseme ni katika majina yake annasi mwenye kusahau la la Allah subhanahu wa ta'ala hasahau hasahau kwa maana ile ya kwamba hajui lakini kusahau mimbabil muqabala jaiz inda Allah والله سبحانه وتعالى قال نسوا الله فنسيهم wao waliacha ya mafundisho Allah Allah nao kawaacha ndio maana kusahau na yeye kawaacha kwa hayo طيب kwa hivyo sifa kama hiyo ni sifa ya mukabala hasifiki nayo Allah mpaka mtu aanze kumfanyia na yeye alipize hivyo hizo huitwa sifatu za mukabala na hafai kusifika nazo Allah ibtidaan uwezi kumsifu nazo Allah ibtidaan ukamwita annasi au alkhadi' au almakir hadha ma yajuz kwa sababu si adabu kumwita Allah na majina haya طيب kwa hivyo na nyinyi mkighafilika na dhikr na yeye ataghafilika kwa rahama haina maana kughafilika kule kughafilika na kujua yani ataacha kukurahamu kama wewe ulivyoacha kumtaja naye ataacha kukurahamu kwa sababu umewacha asbabu rahma umewacha asbabu rahma قوله البسيمة اعقدنا أي اعددنا حسابوني اعقدنا أي اعددنا حسابوني الأنامل جمع يا أنملة عن أنامل نجمع يا أنملة والأنملة هي رؤوس الأصابع الأنملة نيلة ile في دولة vidole nta ya kidole huku juu yake huitwa unmula kwa hivyo maana yake ni kwamba ile nta kijole iguse tumbo la kitanga cha mkono ukunje mpaka liguse kwenye kitanga cha mkono katikati yake hapo hiyo ndio kuhesabu tasbih kwa hivyo mtume aliyofundisha kuhesabu tasbih vidole vikunje viguse katikati ya mkono tumbo la mkono la kitanga cha mkono eh kidha hii ndio kuhesabu tasbih kwa mkono ukunje kidole cha kwanza ukunje cha pili zote ziguse tumbo la kitanga cha mkono hadha hu tasbihi yafanywa hivyo kulingana nilivyowafundisha hawa kina mama mustantaqat yani mutakallamat zenye kuzungumza zenye kuzungumza vidole na viungo vitazungumza kama Allah alivyosema kwenye Qur'ani al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kwa mikono itazungumza na miguu na ngozi Allah subhanahu wa qalu lijuludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allah alladhi antaqa kull shay'in wa huwa khalaqakum awwala marra ila akhir alaya kwa hivyo Allah akasema mpaka ngozi itasema ngozi itasema eh ngozi itakuwa kusema na siku hiyo utatiwa kidaka cha mdomo alyawma nakhtimu ala afwahim mdomo utatiwa kidaka yani utafungwa usizungumze watukallimuna aidihim mikono yenu ndio itazungumza sasa tatoa shahidi huyu bwana alinitumia mimi kujepa alinitumia mimi kupiga mtu nikampasua alinitumia mimi kudhulumu mkono utaongea wahakadha na miguu itasema kwa hivyo mwanadamu hauna pa kukimbia ukika utakimbia nini mkono wako ndo wasema na miguu na vidole na kila kitu na mdomo umefungwa kwa hivyo hii ni siku mzito bila shaki yauma ambayo kwamba viungo vitazungumza sasa wewe ikiwa una tabia kumdhukuru Allah alafu wahesabu tasbihi zako kwa vidole hizi vidole vitakuwa shahidi kwako vitakutetea kwamba ulivitumia katika taa ndio faida yake wewe wala shaka ni vizuri mtu kutumia vidole vake vya mkono akiwa anamdhukuru Allah na ni vizuri awe na idadi wa hisabu kila kimdhukuru Allah leo kama mpata tasbiha 1000 inshallah fanya bidii kesho upate 1500 kesho kuta upate 2000 wa hakadha hasaba ile hali في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى الفائدة الأولى الحديث دليل على استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى الحديث دليل في حديث دليل على استحباب ya kupendekeza al-iksar min dhikri Allah ta'ala kukithirisha sana kumtaja Allah la siyama linnisa tena sana sana kwa kina mama kwa sababu wao ndo sana wanapenda kusema sema kusema sema hili na lile lisokuwa na faida kwa hivyo lao mwanamke atajifunga na tabia hii yenye insha Allah kumsaidia na itakusulihisha wewe mwenyewe mpaka tabia yako itabadilika wallah ukajifundisha hili jambo hata khuluqi yako kama mwanamke pia itabadilika ثانيا فائده pili ya hadith وفيه استحباب استعمال الانامل ni sunna kutumia vidole inda dhikri llahi pindi unapomdhukuru Allah tumia vidole kuhisabu eh tumia vidole pindi unapomdhukuru Allah kwa hivyo inaonesha hilo wafihi vile vile jawazu wafihi katika faida hadith jawazu addil adhkar kwamba yajuzu mtu kuwa ana idadi wa hisabu adhkar ukimdhukura Allah yajuzu uwe wa hisabu ni vizuri uwe wa hisabu yajuzu addul adhkar wal afdal na tena bora ukitaka kuhesabu utumie nini bil anamil utumie vidole vako vya mkono sio ala sio ala ya tasbih kama ile ya kubofa ya sasa au tasbihi ya tunda au tasbihi ya mawe wa ghairi dhalik sio bora bora nini bora ni utumie vidole vako vya mikono kwa sababu mtume asema fa innahunna mustantaqat yale mawe hatakwenda kushuhudia wala zile tunda za tasbihi hazitakwenda kukushuhudia wala ile ala ya kusabihia leo ambayo valiwa kidoleni mtu yopigana ah, ile yote haitakwenda kushuhudia itakuwa kwenda kushuhudia na wewe ni vidole vako vya mkono kwa hivyo as-sunna wal afdal an ya'udda al-adhkara bil anamil ni ahisabu adhkar zake kwa vidole <clears throat> wafihi katika fawaid istihbabu wa'dhi an-nisa yapendekezwa kwa alim au imam atenge wakati wa kuwaidhia wanawake hasa ma yahumuhunna an amri dinihin mambo yanayowahusu kwenye dini zao ni muhimu sana watengee wanawake darsa hasa kusomeshwa mambo yao hasa yanayowahusu na kuhofishwa na kuidhiwa kama mtume sallallahu alaihi wasallam alipoombwa na mwanamke hilo akawaambia ijtami'na inda baiti fulana wa ana atikunna nendeni mkusanyikane nyumba ya mwanamke fulani mimi nitakuja huko kuwasomesha fahadha jaiz wala haraj na akienda kuhutubu Eid alikitoka kisha kwa wanaume akienda nyuma kule kwa wanawake akiwapatia mauidha lakini alhamdulillah leo hii walillahi alhamd yako maspika yatutosheleza kwenda kuwafuata wanawake kule walipo madamu maspika yako hii ni katika neema za Allah utatumia spika na sauti inafika kwa kina mama alhamdulillah haina haja ya kuendea ila katika sehemu labda hakuna speaker hakuna stima hapo itabidi imamu agane na wale kina mama wakutane mahali fulani ende akawasomesha yajib alai ujuban shar'iyan hakuna kuwapuza aende awasomeshe bila shaka ulama wameweka masharti dhawabit zile kusiweko fitna kusiweko eh, eh, tabarruj na kufitini mwanamume yakiaminika hayo basi yajib kwa mwanamume awatengee wanawake kikao hasa cha kuwaelimisha kama mtume alivyokuwa akiwatengea nyumba fulani akienda akiwaidhia akienda zake خامسا katika fawaid za hadith وفيه الزجر وفيه الزجر عن الغفلة عن ذكر الله hadithi ni onyo ya kemea hadithi ya suta ya kemea الزجر عن الغفلة عن ذكر الله mtu kughafilika na kumdhukuru Allah كيف يعقل vipi wewe mwanadamu ati utaghafilika kumtaja Mola wako wallahi ajab hadha huwa alajab kuna nani ambaye kwamba wewe kwenye hii wujudu wampenda zaidi ya Mola wako hakuna kama wewe ni mu'min idhan itakuwaje ughafilike kumtaja unayempenda sana ukimuona mtu ni mchache wa kumdhukuru Allah wallahi wewe jua ni mchache wa mapenzi ya Allah hadha hu hakuna tafsiri nyingine ukiwa wewe ni mchache wa kumdhukuru Allah hapo wewe waweza kujipima je mimi nampenda Allah simpende jipime kwenye kumtaja Mola wako angalia masaa mangapi waweza kukaa kumdhukuru Allah na masaa mangapi waweza kukaa kumtaja fulani na fulani na fulani hapo utajipima mwenyewe utajijua mapenzi yako kwa Allah yako kiwango gani utajipima kwenye dhikrullah kwa mwanadamu maumbile yake ameumbwa kutaja kitu alofungamana nacho kwenye moyo kuna watu utakuta toka wa mke shughuli yao mpaka jua lizame pesa pesa pesa pesa yeye ni hisabu milioni hii milioni kile mpaka jua lizame kwa sababu gani ndio kitu moyoni mwake anachokipenda utasikia hutaja biashara tu na pesa tu na faida na hasara aweza kukaa kwenye mtandao akakesha hununua hisa hii hisa bei gani imepanda dola imeshuka shughuli yake ni wala haoni tabu kimwambia ah wewe watu fulani watu wamelala wewe wakesha kwenye TV waangalia hisa imepanda imeshuka dola imepanda huchoki atakwambia hata sisi kitabu limadha apenda apenda na ukimweka dakika tano tu kusema subhana atakwambia Allah ashashughulika kwamba mzito dhikrullah siwezi kwa sababu gani si kitu anachokipenda mwingine utakuta ameshughulika na mwanamke ni fulani fulani mpenzi wangu fulani fulani fulani yeye yani mpaka amekuwa tongo haoni tena saa zote mwanamke lesh moyo wake ndio kitu anachokipenda mwingine utakuta ni mpwira na player wa mpwira na kuangalia mpira na kuteza mpira na mazoezi na kila kitu ndio shughuli yake huyu amenunuliwa kwa ngapi huyo ameuzwa kwa ngapi huyu klabu gani huyu klabu gani umri wake maisha yake stare yake ni hiyo wala hachoki aweza kukaa pale akatazama mpira dakika tisini kisha mpira ukisha aweza kukaa jisaa tena kuuchambua ule mpira ambao wote washauona akakasa huchambua waliona pale alipiga goli hivi waliona pale ni kweli hawachoki wale wanachoka lakini wapenda ndo hawasikii machofu na wewe kama mampenda Mola wako wallahi hautachoka dakika tisini nini waweza kukaa masaa ukawe subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah Allahu akbar wa wa adhkar ziko nyingi mpaka utakufa hautazimaliza النسائي كتب كتاب مجلد كامل عمل اليوم والليلة kitabu kinono kama hivi akakiita amalu liyaumi wal laila linasai ameandika adhkar za mtume zote kutoka amke mpaka halale shughuli yake maisha yake mtume ni dhikrullah dhikrullah kwa hivyo na sisi <clears throat> ni lazima tusifanye ghafla kama wampenda Mola wako hauwezi kughafilika na kumtaja Allah isipokuwa una upungufu wa mapenzi na hii ni ugonjwa sote tuko nao yataka tujifanyie matibabu mbona masahaba wale eh, um, um, kitu gani kilichomfanya Abu Huraira asabbih elfu kumi tasbih elfu si mchezo Sheikh wewe jaribu elfu tu kama waweza na hiyo ni tasbih tu kuna subhanallah kuna kuna alhamdulillah ni mara elfu ngapi kuna la ilaha illallah mara elfu ngapi hiyo ni dhikri ya tasbihi tulikileta elfu kuna na nyingine hizi elfu kadhaa hizi elfu kadhaa hizi elfu kadhaa wa hakadha hivi ndio ilivyokuwa maisha ya salafu salih kwa sababu dhikrullah haikupingi hata ukiwa kazini wafanya kazi wewe huku ulimi qila anna daud kana idha rafa'a almitraqa akinua nyundo kufua vile zuma kusinanga zuma alikisema Allah akbar subhanallah huku yamdhukuru Allah huku yafua zuma zake kwenye kazi yake <clears throat> sadisan katika faida za hadithi وفيه الأمر باستعمال الأعضاء على مرضات الله لا على معصيته حديث يامريشا فيه الأمر حديث يامريشا باستعمال الأعضاء كزيتمية فيونغو على مرضات الله كوني mambo يكم رذيش الله تمية فيونغو فاكو مويلي wako كوني طاع كوني عبادة لا على معصية الله usitumie viungo vako kwenye kumasi Allah ndiyo hapa imetoja vidole haina maana mvidole tu ni viungo vako vote viungo vyako vote vitakwenda kusema mustantaqat vitaulizwa na vitasema macho yatasema masikio yatasema ulimi utasema mikono itasema miguu itasema si vidole peke yake kwa hivyo tumia viungo vako kwenye mambo ya kumridhisha Allah sio kwenye maasi ya mwisho katika fawaid hadith ambayo ni ya saba wafihi anna al-a'dha'a min ash-shuhada'i yawm al-qiyama viungo ni katika mashahidi ambao watakuja siku ya kiyama viungo ni katika shuhada ni mashahidi imma laka au alayki imma vishuhudie izishuhudie e, e, kwako wewe kwamba umefanya vizuri au viungo vako vishuhudie dhidi yako dhidi yako kwa hivyo imma shahid lak au shahid alayka tahadhar chunga ni imma viungo vako vishuhudie kwa wema ulifanya wema au alaika au vishuhudie kwa mabaya uliyofanya lakini jua kwamba viungo vako vitakuja kama katika mashahidi wa kukushtaki mbele ya Allah ukivitumia vibaya vitakushtaki viungo ukitumia vizuri vitakusifu na vikutetee kwa hivyo imma yakuna al-a'dha hujjatun lak au hujjatun alayk kwa hivyo wewe mwenyewe utajichagulia mwenyewe wataka kushuhudiwa kwa uzuri wajua ufanye nini wewe mwenyewe wajua ufanye ushasomesha ni ufanye nini wataka viungo vishuhudie mabaya kuhusu wewe pia wajua ushasomeshwa na wajua <clears throat> chukua na hadithi inayofuata hadithi 83 hadithi fupi في حديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عند بابوياك الجد يعني عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة kwamba بمنامك قالت كنا منامك موجة الكوجة kwa تومي akashtakia مشتاك قالت أكسيما يا رسول الله إيم تومي والله inna bni hadha huyu mtoto wangu ambao niko naye sahihi nimembeba kana batni lahu wi'aa lilikuwa tumbo langu ndiyo kilichombeba ndiyo chombo cha kumbeba yeye huyu nimembeba miezi tisa tumboni nimembeba miezi tisa tumboni wathadi lahu siqaa na baada ya kumzaa baada ya kumzaa kifua changu ndio ilikuwa maziwa yake nikawa namsondesha kutoka kifua changu kwa hivyo baada ya kumbeba tumboni miezi tisa wathadi lahu siqaa na kifua changu au maziwa yangu ndio ilikuwa maziwa yake nampa anwe na namsondesha wa hijri lahu hiwaa wa hijri lahu hiwaa na hijri yangu hijri yangu alhijr ni baina kifua mpaka mapaja ukimkumbatia mtu huo umemweka kwenye hijr kwa hivyo ni sehemu kwenye kutoka kwenye kifua mpaka mapajani huko ima kumpakata au saa nyingine mtoto huwa mpakata kwenye hijr au wamlalisha kwenye kifua mtoto akiwa amesimama asimamisha kalalia kifua chake mama hiyo ndo maana hijr hijr yani mapaja na mpakata akinilalia kwenye mapaja na mpakata akaiwanilalia mapajani kwa hivyo mapaja yangu ndio kitanda chake iwalala mimi nakaa usiku na kesha nimpekete yeye amelala kwenye mwili wangu kwa hiyo mwanamke hodari ashtakia mwenye aelezea kwanza ihsani aliyotenda yeye kwa mtoto wake na mazuri aliyotenda kwa mtoto sasa ikatokea tatizo tatizo gani asema wa anna abahu tallaqani babake amenipa talaka ameniacha wa arada an yantazi'ahu minni na iwataka kumngoa eh, angalia hadithi imetumia kilima cha nazi' kungoa kwa nguvu yani ina maana huyu mtoto mimi ameniingia rohoni siwezi siwezi muacha nampenda sana nataka nimlee mimi asilelewe na mwingine asa akasema huyu bwana ataka nini aniyantazi atakumngoa kumngoa kwa nguvu yani kumtukua atakumtukua kwa nguvu mimi aninyang'anye mimi mamake aninyang'anye kwa sababu ameniacha na mwanamume akimtukua mtoto kwa mkewe baada ya kumwacha kila mwanamume huwa na nia yake wengine wana nia nzuri kumtukua ule mtoto wengine wana nia mbaya wengine kumtukua ule mtoto amwambia mimi nitakuacha sikuachi malengo yake kuna wengine malengo yake ataka kumdhuru ule mama aumie kihisia aumie kihisia wa hadha dhulm la yajuz wengine malengo yao wanamtukua ule mtoto kwa ule mama kumsaidia malezi pengine yule mama ashaolewa tena sasa mzee akamtaka mtoto kusaidia kwa malengo yake ni kumsaidia kumlea hayo malengo mazuri wa hakadha kila mmoja na malengo yake <clears throat> sasa alipostakiwa mtume hilo jambo kwamba mwanamume atakumnyang'anya mtoto na yeye apendelea abakie naye kwa sababu ametaja amembeba miezi tisa amemsondesha maziwa yake yuamlea kwenye mapaja yake faqala rasulullah sallallahu tumi akamwambia mwanamke anti ahaqqu bihi wewe ndiyo ahaq kumlea hu mtoto ma lam tankihi madamu haujaolewa na mume mwingine wewe hichi kipindi bado haujaolewa na mume mwingine wewe ndio ahaq hufai kunyang'anywa hu mtoto akapokumu kwamba mtoto apewe mama mpaka atakapokuolewa kwa mume mwingine sasa pale ile havana itaanguka kwa mama kwa hivyo mama wakati gani havana itaanguka havana yani ulezi mama wa mtoto wakati gani ulezi wake utaanguka akiolewa tena akiolewa na mume mwingine ule havana haki ya ulezi hanguka kwa umama inaenda kwingine <clears throat> kwa hivyo akamwambia anti ahqqu bihi ma lam tankihi madamu haujaolewa madamu haujaolewa basi wewe ni aula umlehu mtoto wala hakuna ruhusa huyu bwana kumtukua takuonesha nguvu mtakuwa kumtukua la la majuzu hadha wama yasluh kwa sababu yule mama mara nyingi hakuna anayehurumia mtoto zaidi ya mama fil ghalib mama fil jumla ndio ana huruma zaidi kwa mtoto na ana mapenzi zaidi kwa mtoto na ndiye anaoweza kubeba udhia wa mtoto fil ghalib udhia wa mtoto mara nyingi mama ndo anaweza kubeba kuliko mwingine na ndio maana sheria ikamhukumia malezi ni yake kabla hajaolewa na mume mwingine akiolewa na mume mwingine kuna ahkam sasa zaja hadhana inaenda kwa khalati <clears throat> akiwa hajaolewa akiwa khalati ameolewa akiwa pia halati ameolewa itategemea ameolewa na nani <clears throat> ameolewa na mume karibu ama mume baid kama mume karibu la haraj atamlea sababu mume karibu yake yule mtoto la mume baid haifai kwenda kwake mpaka mume ruhusu atakwenda kwa nyanya sasa yule mtoto atakwenda kwa nyanya ambaye baba atakuwa ni mkwewe wa hakadha kama kwenye vitabu vya fiqh ilivyotajwa hadhana inakwenda wapi <clears throat> na kwa nini sharia imetanguliza khalati kwenye hadhana kuliko mama e, ambayo ni nyanyake na mtoto kwa nini sheria imetanguliza mtoto apekee khalati asipelekewe nyanyake kwa sababu al-khala bimanzilati al-um al-khala manzilati al-um khalati ana kama cheo ana cheo cha mama kisheria kama mama fil ghalib yeye atakuwa arham zaidi na ad'a na atachangamka zaidi kumshughulikia mtoto fil ghalib kuliko e, nyanya na huenda nyanya kwa mtu mzima au huenda kashughulika na na huyu na yule na yule katika wajukuu wengine yule ambaye anahitaji hadhana akashindwa kumlea na mara nyingi nyanya washakuwa dhaf chakuwa mtu mzima na ukongwe na uzee wa baadhi dhali na ndio maana sheria ikahukumu hadhana iende kwa khalati sio nyanya Allahumma illa kwa hakuna basi sawa takwenda kwa nyanya kama kwenye kutubul fiqh <clears throat> zilivyotajwa <clears throat> قوله البسمة بطني وعاء له وعاء الوعاء يعني إناء وموضع tumbo ndo lilikuwa sehemu nimemweka mtoto nimembeba hapo miezi tisa kwa hivyo alwi'a alwi'a hiya almawdhi' walina chombo cha kubeba ule mtoto alikuwa tumbo siqaa sadi lahu siqaa siqaa yani makanu shurb ndio alikuwa sehemu yake ya kula mtoto na kula kwenye kifua changu hijri ay fakhidhi alikuwa kilala na akipakatwa kwenye hijri yangu yani mapaja yangu na ziweo zangu akimpakatia hapo hiwa yani hiznan hiwa yani hisnan hewa yani ndio kinga mapaja yangu ndio yalikuwa kinga yake na hiki kifua changu akitaka hatari namkumbatia na namshika ile hatari isimfike yule mtoto namkumbatia kwenye mfinika kwenye kiu, kifua na mapaja yangu <clears throat> kwa hivyo alikuwa mimi ndio kinga yake mwili wangu ndio kinga ya mtoto na hii ndio alivyo mzazi fil ghalib jambo la hatari la ajali kitokea utakuta yule mzazi iwe kinga kwa mwili wake yeye umwache mtoto kando impate yeye ile ajali simpate mtoto hadha wazi hadha wazi mimi namjua mama mama Allah amejalia ajali ya boti ikazama akazama maji na yeye alikuwa na msichana wake mdogo akamshika msichana wake juu yeye akanwa maji akanwa maji mpaka akafa harifahamu namjua kabisa na ndo maana mtoto kahukumiwa mama hadhana kwa sababu yeye yuko tayari hata aangamie lakini mtoto wake asalimiki kwa hivyo mama yahwi tahwi tahwi alwalad tahwiha ndo ndo fitra ndo tabia akamshika mtoto juu akamwambia mwanangu mimi nishaona umri kidogo wewe hata haujaolewa msichana mdogo akamshika juu akazakanwa maji mama kanwa maji mpaka akakuja kafilia mbali baada muda kidogo wakaja yenye kumuokoa wakamuokoa yule msichana mzima mama kafa hadha hadha akafa هذا al-um هو al-um bil fitra ni نهيفو na ndo maana ikaikwa makemeo makali mwenye kumuasi mama ashadd mina al-walid naam kwa sababu al-ghunmu bil alghunmu bilghurmi alghunmu bilghurm kupata raha ni mpaka ujitolee upate shida hii fadhila na raha na, na, na, na fadhila na ajira kubwa aliyopewa mama ni kwa sababu ile taabu pia anayoipata yule mama ile taabu haipati baba na mwingine kwa vile yeye ampata taabu sana lazima sheria imwangalie sana ikampa yeye ajira kubwa kwa sababu al-ghunmu bil-ghurm tumesema al-ghun faida bil-ghurm ni kwa kugharamika faida ni kwa kugharamika kwa hiyo utakusifiwa upewe fadhila kubwa ajira kubwa hutaki kujitesa bako mama mwingine ni hivyo eh Ata nini mtoto eh wewe una adabu mimi ni mama hakulea hakumosha mtoto hakumlea kwa huruma hakumfulia hajui lolote kuhusu malezi yule mtoto kisha akiwa mkubwa ati mama ye mama atakutukuzwa la alghunmu bilghurb alghunmu bilghurb kufaidika ni kwa gharama utakayokupata mateso ile kwenda ukasota mwisho ukaja ukala matunda na hata kama mtoto ulimwenguni hakukupa hakukutambua hakuku utapata kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala utapata kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ni dalili kuonesha mama amefadhilishwa kwa jukumu lake la kuwajibika kama kukaa peketa mikono tu saa zote hiao na hiao hafanyi lolote kisha atakupewa taji kubwa la mama <laughs> ah, la la la alghunmu bilghurb la budda an taghram hatta taghnam في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى كهركة هركة الحديث دليل على أن الحضانة أن الحضانة على أن الحضانة للأم الحديث دليل في حديث دليل على أن الحضانة للأم حق يولازي نيا ماما لا تسقط tasqutu haianguki illa bitalaq e, eh, la tasqutu bitalaq la tasqutu bitalaq haki ya ulezi kwa ule mama haianguki kwa sababu yeye shamtaliki lete mtoto wangu bwana mimi nishakutaliki bwana kuisha shamalizana la mumemalizana kindoa lakini haki ya ulezi kwa ule mama haianguki kwa talaka yako we mume ili lazima wanaume pia walifahamu hiyo si kwamba wewe ushamwata mwanamke basi na watoto utamnyang'anya la hadha majus watoto ni haki ya ule mama madamu hajaolewa tena madamu hajaolewa tena sheria imemhukumia yeye sio wewe wewe ukataka kuja kumzuru mtoto njoo mzuru lakini hauna haki ya kumtoa kwa mamake kabisa humrudishi tena ukamnyang'anya ukamwambia huyu atabakia kwangu simleti kwako ha la yajuz ama kuja baba kumtukua mtoto kwenda naye kidogo kurudi naye kwenda naye kumdukani kumnulia kitu haja zake kisha mrudishe la basa bidhalik ama kumchukua kabisa la yajuz ni haki ya mama amepewa kisheria ثانيا katika fawaid ثانيا katika fawaid وفيه أن الحضانة حق للحاضن وهي الأم ni kwamba ulezi ni haki ya mama ni, ni haki ya ule mlezi alhadhin yani mlezi anna alhadhanata ulezi haqqun lilhadhin ni haki ya ule mlezi وهي الام naye ni mama ndio mlezi kisheria ni haki lakini vipi idha talabaha akiitisha akidai nataka mwanangu idha talabaha akiitisha li haki yu'taha yafaa apewe ma lam tatazawaj madamu hajaolelewa hajaolewa tena lakini ameachwa mtoto mama baada ya kupata talaka hakuitisha mtoto hakuitisha hakudai ile haki ya ulezi hakuidai mwenyewe akaiacha kama alivyodai huu sahaba sio huu sahaba mwanamke alikuja kwa mtume akashtaki akadai nataka mtoto nitakunyang'anywa kwa hivyo na wewe mpaka uidai hiyo haki kama haukuidai basi mtoto atakwenda na mume atakwenda na mume idha talaba ukiidai mwanamume hafai kukukataza kumchukua mtoto wako lam tatazawaj madam hujaolewa tena eh <laughs> lakini <laughs> wako wapi hao mama wakuja kudai kuwatewa watoto siku hizi <laughs> labda wachache au mimi nilikuja peke yangu jokeni hata tarudi pekee nyumbani kwangu kila mmoja hataki mtoto wa mwende uvundo imekuwa kama uvundo watoto sallallahu alaihi wasallam talafi wallahi zile roho zimekwisha roho za kiimani kila mmoja muona watoto wa ndani wake ni uvundo ana haja nao bali mwanamke aweza kupalikiwa kamba ah watoto wako hao utajua na mwenyewe utakapokwenda kuwapeka yeye katoka kawatwa katukua watoto kamtupia mwanamume wengine ni watoto wa kusonda maziwa yule mwanamume atafanya nini wale watoto maskini aende tafute sasa huku na huku pa kulelewa watoto <laughs> wako pia mama kama hawa wako kwa hiyo ndo maana sharia kwa hikma yake ikaeka kwamba havana ni ya mama akiitisha akidai asipodai akitolikiwa kitoka kenda zake bila kuuliza watoto mimi sitomwache nitawachukua mwenye watoto wangu takawa nao kwa sababu hajaitisha haki nikamnyima lakini akikwambia ukiniacha nitabakia na watoto wangu ni lazima ukubali kwa sababu ni haki yake sasa na mwenyewe ameitisha na ameidai kwa hivyo أن الحضانة حق للحاضن وهي الأم إذا طلبها أكيتك كما هو mwanamke amekuja kwa mtume akaitaka na mtume akampa kwa hiyo na wewe pia mpaka utake ulalamike haki yako kama una roho ya mama ambaye kwamba hana roho ya mama kwamba mekutupia mwenyewe gunia lako kaa nalo mwenyewe subhanallah yani alaan tataajab amistaki ah, upuzi namtupia mwenyewe watoto wake atajua na mwenyewe bana wajikojolee wajipake shore zao nimeshikandia mkanda zake ati nini humtia adabu le mwanamume humtia adabu le mwanamume ashuke chini mume kia nyumbani anaona ametupiwa wana kwa mikono pachafu hawajasafishwa ahangaike ah, aende sasa anyenyekee tena arudi kishi kalam sallallahu salamatu wal afya na ni watoto watakaulezi bangawa utasema mabarobaro wakubwa watoto bado watakaulezi wa mama mayajuz hana hizi roho ni, ni roho za tofauti tatu katika faida za hadith wafihi annaha idha tazawajat idha tazawwajat al-um yule mama au yule mtoto akisha kuolewa tena fa inna haqqaha min al-hadhanati yasqut haki yake ya ulezi itaanguka kwa sababu gani ashaolewa na mume mwingine madamu ashaolewa na mume mwingine hana haki tena kudai mimi nitakubakia na mwanangu la pale baba ana haki kumtoa sasa kwa sababu gani kwa sababu akiolewa yeye huwa mwanzo ni mashughul kwa mapenzi ya ule mume kuchuma mapenzi kwa ule mume mpya si mpaka afanye vile afanye vile mpaka yule mwanamume aingie mapenzi naye hasa mara nyingi hana shughuli na yule mtoto fil ghalib atashughulishwa na yule mtoto alafu wenda ule mume ana wivu labda hataki wewe ushughulike na mtoto akushughulike wewe tu kama baadhi ya wanaume ni hivyo baadhi ya wanaume wenyewe ni hivyo kabisa hawezi lolote ni kuangika miguu juu tu hivi sasa kwa mama pia na mtoto kule ataona yomtia dhiki wa ghairi dhalika min alasbab na ndio maana hikma ya sharia ikamnyang'anya hadhana mama kisha kuolewa na mume mwingine ikampa halati kusudi ili mama atafarra lakini faida nyingine ambayo ni nne wafihi anna zawja idha radhiya bitifli wa lam yamna' فإن المرأة تكون على حقها سواء كانت أما أو خالة إي فايدة مهم الأصل تنسيما أكيشا كوليوا يولي ماما أو لخلاتي كما ميتي وخلاتي أكيشا كوليوا حضانا ينطوك كوساوا شاوليوا ينهيندك وخلاتي ساسا وفيه أن الزوجة إذا رضي إكيوا يولي مومي لووا ولي مومي مبيا لكووا mle mume wa pili aliyokuoa idha radhi kama ameridhia kwamba nitakuoa wewe njoo na mtoto wako akamridhia ule mtoto ulionaye kwa mume mwingine walam walam yamna na hakukukataza amwambia mwanamke mimi nitakuoa mimi nitakuoa na mtoto wako pia nitamlea ikiwa mume amesema hivyo fa innal mar'ata takunu ala haqqiha huyu mama haki yake ya hadhana itabakia pale pale wala hafai kunyang'anywa sawaun kana umman ni sasa ule mtoto kama alikuwa kwa mamake au hala au kwa halati yake halati yake akaolewa hanyang'anywi kwa sababu ameolewa kwa sababu gani ule mume alooa mpya ameridhia kumlea ule mtoto wala hajakasiriki kwa hii pia lazima tijulikane kwamba al-asl haki yake itaanguka al-asl lakini lao yule mume mpya akasema mimi sina shida wewe njoo na mtoto wako tawalea nyote basi huyu mwanamume babake huyu mtoto hafai kusema oh wewe ushaolewa tena bwana nipe mwanangu la la haki ya hadhana kwa mama itabakia kwa sababu hajakatazwa na mumewe mpya kulea mtoto kwake na wala hampingi hapingi mwanamke asema mimi naweza kuchangana baina kuchuma mapenzi kwa mume mpya na baina kulea hainitatizi mimi niko sawa mume nitampa haki yake kama kawaida na mtoto haki yake niko sawa na mwanamume akaridhia yule mpya mtoto wake mtoto wa, mtoto wa kambo aletwe kwake basi pale haufai wewe babake mtoto kusema oh madamu ushaolewa nipe mwanangu la haki yake ya hadhana itabakia kwa mama kwa sababu mume yule mpya ameridhia وهذه المسألة ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله ورجحها akasema na hii ndio rajih kulingana na hadithi ya bara kulingana na hadithi ya bara hadithi ya bara ni ipi hadithi ya bara ilieleza kwamba tilitokea kisa tokea kisa mtume alipokuwa yuhama iwagura maka yenda madina pokuwa yuhajiri binti ya hamza Hamza ammi yake Hamza Hamza bin Abi Muttalib ammi yake mtume akamlilia mtume amtaka mtume kisichana cha Hamza radhiallahu anhu Hamza ambaye ni sayyidu shuhada msichana wake akalia amtaka mtume Mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua msichana wa Hamza ambaye ni ammi yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam Hamza ni ammi yake na ni ndugu yake kwa radhaa kwa sababu mtume na Hamza walinyonya pamoja kwa Thuwaiba kwa hivyo ni ammi yake kikizazi na ni ndugu yake kwa Radha walisonda kwa mwanamke mmoja maziwa yana Hamza na ndio maana alipoambiwa na masahaba kioe hichi kisichana kishabaliki kisichana cha Hamza muoe mtume akasema la huu ni ndugu yangu kwa Radha babake kwe babake ni ndugu yangu kwa Radha siwezi muoa si yani si, si, si ajnabi ni mahrimi yake kwa sababu ni mtoto wa ndugu yangu kwa Radha siwezi muoa almuhim alipomtukua mtume mtume sallallahu alaihi wasallam akamchukua Ali alipokuwa chamlilia mtume kile kitoto Ali akaenda akamchukua alipomchukua akampeleka kwa Fatima akamwambia hichi kitoto kisichana chetu kizuri tukile Jaafar aliposikia radhiallahu anhu akajambia kwa mtume na yeye amtaka kulea yule mtoto Ali atakumlea yeye maana baadaye kisha alipofika Madina babake aliuawa Badr akafa eh, Uhud alipokufa Uhud Hamza Ali akasema atalea yeye yule mtoto atalea yeye yule mtoto na Jaafar ibn Abi Talib au ni bin ammi yeye na Ali eh na ndugu yake kweli ndugu yake Ali akasema yeye ataka kumlea na Zaid ibn Haritha asema pia naye atakumlea masahaba watatu kila mmoja yuwashindania binti ya Hamza atakakumlea yeye eh angalia roho za watu sawa sawa roho za watu leo mimi mistaki watoto wa huyu huyu hataki watoto wa yule huyu hataki watoto wa yule roho mbovu chafu kabisa hakuna hata ile safaul iman ukhuwa islam angalia hu mtoto kila mmoja anyang'anyia mbele ya mtume nipa mimi nikamlee msichana kila mmoja ah lakini mimi fikiria sukari unga fizi za skuli fizi za madrasa ewe utaweza majukumu ya watu wewe beba majukumu ya watu subhanallah hata ma turid al-ajr sheikh wewe hata ufikirie thawabu wewe ukitizie ufikiria sukari na unga na mafuta na na na, na, na, na, na bili sisi ya nini wallahi tuko nyuma sana sisi roho zimeingia shuh uchoyo ule wa ajabu Mtume صلى الله akaisikiza kesi akaisikiza ile kesi ali akasema huyu ni mtoto huyu ni mtoto wa Hamza ambaye ni ibn akhi ni mtoto huyu ni binti akhi huyu ni binti akhi kwa sababu Hamza na Ali ni bin am wazi la ni kama Hamza ni ndugu yake babake na ni ndugu yake babake ndugu yake babake ni kama ammi yake binti ammi na ni kama binti ammi yake ali radhiallahu anhu Zaid akasema huyu ni kama mtoto wa ndugu yangu Kiislamu kiiman Hamza ni ndugu yangu kiiman na huyu binti yake kwa hivyo mimi ni msichana wa ndugu yangu Muislamu mimi namtaka kumlea na Jaafar akasema huyu ni binti ya ammi yangu kwanza manake Hamza ni kama ammi yake thania nakasema khalati yake nimemuoa mimi khalati yake nimemuoa mimi na maalum kwamba mtoto e, yule mke wa Hamza aliolewa tena sasa yule mtoto upewa khalati kama kama kulingana na na sharia sasa Jaafar asema ikiwa mtoto havana yenda kwa khalati khalati yake iko chini yangu mimi nimemuoa Asma bint Umais nimeozee mimi na ni khalati yake hu mtoto Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwangalia Ali akamwambia anta minni wa ana minki kamtuza akamwambia Zaid wa amma Zaid fa akhuna wa maulana wa amma Jaafar fa ashbaha khalqi wa khuluqi wewe umefanana maumbile yako na tabia yako umefanana na mimi na Ali akamwambia wewe ni wangu na mimi ni wako na Zaid akamwambia wewe ndugu yangu na alikuwa mtumwa wangu nikakuwa tahur maulana kwa hivyo kila mmoja akampa kisha akamtukua mtoto akasema laka ya Jaafar akamtukua mtoto akampa Jaafar amlee kwa sababu gani akasema hiyo hadith alkhalatu bimanzilati lum madamu wewe umemuoa umemuoa khalati yake basi khalati kama mama ina maana umemuoa mamake sasa humtoto mlee Jaafar alelewe na Asma binti Umais kwa hiyo mtume akahukumu hadhana kwa khalati ambapo kwamba ule khalati ashaolewa na mume mwingine ule khalati ashaolewa na mume mwingine lakini kwa nini iliruhusu kwa sababu ikiwa mama akiolewa kwa mume mwingine havana yaanguka sio havana yaanguka na khalati ni mfano wa mama idhan khalati naye akiolewa na mume mwingine havana pia yafai yanguke mbona mtumi aliangusha havana ya mke wa Hamza alipoolewa hakuangusha havana ya khalati alipoolewa na Jaafar ikiwa ameangusha havana ya mama yafaa angushe havana ya Asma sijui natamani mmenielewa hapo tumesoma kwamba havana inaenda kwa khalati sasa huyo mke wake Hamza alipooleka msichana wa Hamza akachukuliwa eh <clears throat> akapewa khalati ambaye ni Asma bint Umais na tumesema hadhana huwa ni haki ya mama madamu hajaolewa na mume mwingine na ikiwa hukumu ya khalati kama mama itakuwa vile vile khalati hadhana ni yake madamu pia yeye hajaolewa na mume mwingine sasa mbona hapa Asma bint Umais ashaolewa na Jaafar na hadhana akapewa yeye haikuangushwa na yeye kama mama afaiangushwe jawabu ulama wakasema ni kwamba li'annaha tazawajat qariban laha kwa sababu ule mume alomooa khalati alikuwa ni anahusiana na mtoto anaelelewa ambao ni binti ammi yake Jaafar kwa hivyo ikiwa mume ni karibu ya ule khalati na ataridhia ule mtoto kulelewa kwake sharia inasema hadhana haianguki iendelee hiyo ndo faida ilikuwa nataka kuwaeleza kwenye hadithi ni kwamba al-asl ni hadhana ianguke kwa khalati ianguke kwa mama wakiolewa tena lakini madamu mtume alimhukumu mtoto aende kwa Jaafar ma anna Jaafar asma khalati yake ashaolewa na Jaafar hakuangusha hadhana hii dalili ulama sema kuonesha ikiwa yule mume alooa ni karibu ya yule mtoto ana ujamaa na yule mtoto na ameridhia kwamba yule mtoto alelewe kwake basi hadhana haianguki kwa ule mama au kwa ule khalati kama mtoto amepewa hadha huu hata kama ni ule mama aliolewa na karibu mwingine kwa mfano mama ameapa na mumewe ameapa na mumewe au mume wake ankufa akaja ndugu yake mwanamume wa kiume ambaye mtoto ni ammi akamposa humama akamuoa hapo hatuwezi kusema kumwambia yule mama madamu ushaolewa na ammi yake mtoto havana ianguke tutasema la mara nyingi al-asl huyu karibu kuja kumuoa huyu mama huyu wa ammi ni mtoto wa ndugu yake kwa hivyo mara nyingi atamtaka na hatompinga na ndio maana akaja akamuoa kwa hivyo hadhana tutaibakisha kwa mama madumu mume ameridhia na ni karibu ni jamaa ya ule mtoto ni mtoto wa ndugu yake na ni hivyo hivyo hukumu kwa khalati na ndio maana mtumi hakumpokonya mtoto Jaafar alimwachia yeye kwa sababu Jaafar huyu msichana ni binti ammi yake pili amemuoa khalati yake ana hisa mbili ni kwanza ni mtoto wa, wa Hamza Hamza ni ame yake pili ni kama eh, ni, ni amekubali naam pili amekubali kwamba yule mtoto amlee anakwenda kumuomba kwa mtume atakumlea tatu ameoa khalati yao msichana wal khala bimanzilati ndo akamwambia mtume akamwambia Ali na Zaid al khala bimanzilati al um na mimi nimempa Jaafar hu mtoto kwa hivyo hizi ni baadhi ya ahkam za hadhana hizi ni baadhi ya ahkam za hadhana na natumai umenielewa insha Allah taala kwa hayo machache insha Allah tutakoma tutakuwa tumesoma hadithi mbili 82 na 83 naktafi bihadha القدر نعم